Rubrik vun der Lützebäuer Bahai, um Mikro de Jean-Marie Nau. Willkommen bei eiser 371. Sendung um Radio Ara, Bahai Emission Mam Jean-Marie. Wei mal liewe sollen, haie Purziltata aus der Bahai-Schriften zu diesem an anderen Themen wéi mal liewe sollen. Lost all Moie besser sinn, wie de nowen firrunn. An all neien Dach méi räich wie de Viregen. De Wäert vum Mënsch läit am Dengcht an an der Durend, net am Prunk vum gude Liewen an am Reichtum. Que chaque matin soit meilleur que la veille et chaque lendemain plus riche que le jour précédent. Le mérite de l'homme repose sur le service et la vertu et non sur le déploiement des biens et des richesses. Heiersat sie wat Kraft vor Gott. Tausende von dieren mischt hirn op, wo de Mensch mo net am Standers sich auch nimmen eng vier zu stellen. Il ouvre des milliers de portes alors que l'homme est incapable d'en imaginer ne serait-ce qu'une seule. Ein Zitat iwwer äh, d Liwen am allgemengen an dat vergänglicht liewen. Beischrifte soen: Geschwen sinn eis pur deich, eist vergänglicht liewene River, a mir ginn mat eidlen Hän, an lach wat fir déi gegrowen ass, den nemmi schwätzen. Dofir muss ma als Herzer und offensichtlich Scheinheet bannen, an eis und Lebenslin halen, de nie verseht. Mir mussssen eis fertig mache fir den Denkcht, d'Flam vun der Left ufhenken, an an ihrer Hëtzt verbrennen. Bientôt notre poignée de jour, notre vie éphémère ne seront plus, et nous passerons les mains vides dans la tombe creusée pour ceux dont la voix s'est tuée. C'est pourquoi nous devons lier nos cœurs à la beauté manifeste et nous cramponner à la ligne de vie qui jamais ne faillit. Nous devons nous préparer à servir, à allumer la flamme d'amour et nous consumer dans sa chaleur. ein Zitat iwwer d'réet. D'réet gët eis Flilleken, an Zäite vuréet man méi Kraft. Eisen Intellekt ass mi schaf, a mir verstinn vill Sache besser. Et fällt ass anscheinend méi liicht uns mat der Welt ze moosen, an dat Gebiet herauszufannen, dat als gut läit. La joie nous donne des ailes. Quand nous sommes heureux, notre énergie est plus grande. notre intelligence plus vive et notre compréhension moins voilée. Nous semblons mieux à même d'affronter la vie et de découvrir un champ d'activité utile. Haien Zitat votre Connaissance votre façon. Certes, la connaissance est pour l'homme un véritable trésor, une source de gloire, de générosité, de joie, d'exaltation, de réjouissance et d'allégresse. In der Tat, Wissen ist ein wahrer Schatz für den Menschen, eine Quelle des Ruhms, der Großmut, der Freude, der Erhabenheit, des Frohsinns und der Heiterkeit. Auf aufzuschließen das Zitat die Worte Frieden. le don de Dieu en cet âge illuminé est la connaissance de l'unicité de l'humanité et de l'unicité fondamentale de la religion. La guerre cessera entre les nations, et par la volonté de Dieu, la plus grande paix viendra. Le monde sera perçu comme un nouveau monde, et tous les hommes vivront comme des frères. Jadis, un instinct belliqueux s'était développé dans la lutte contre les animaux sauvages ce n'est plus nécessaire, au contraire. On reconnaît que la coopération et la compréhension mutuelle concourent à rendre l'humanité plus prospère. L'inimitié n'est maintenant que le résultat du préjugé. Jean-Marie.